vas. <clears throat> Ja sam najko ovako na terenu kad odem na drž, se ljudi kupe i ne Kako se radi? A ovdje kod nas ugodno malo se ljudi se razvijede sa djecom. Ne. Uglavnom mi smo stigli do poglavlja o namaz, tako, poglavlje o Taharasu i sve što je bilo vezano za Taharasu, alhamdulillah, prošlo. I poglavlja o namazu, znači i tevo sara, prvi naslov i prva tema je vadit o vudubu i o važnosti pet dnevnih namaza a zatim poglavlje o ezanu i kame. Pa ćemo za Allahovu pomoć pokušati da ta dva pitanja ukratko večera spomenemo do jacije namaza. Sa Allahov pomoć. Pa kaže šest prije svega namaz je najvažniji stup islama nakon dva šehada. Prema hadisu Rasula sallallahu alaihi wa sallam al islamu ala hamsa. išao se temelji na pet stvari. Pa prvo što je spomenuto šahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulun, Rasulullah i da je Muhammed njegov poslanik. A onda poslije toga wa ifami sara i išao se temelji znači nakon šahadata na čemu? Na uspostavljanju namaza. Ovaj namaz je propisan na najpotpuniji način. Jedan je od najpotpunijih i najljepših ibadeta. Zato što ovaj namaz u sebi u stvari sadrži e, brojne ibadete, brojne druge ibadete. On kao ibadet, kao cijelina u sebi sadrži brojne druge ibadete. Od zikra i spominjanja i Allaha subhanahu wa učenja Kur'ana, stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala, rukua, sredbe, dove, tešpiha, tekvira. I ovaj namaz je znači najvažniji tjelesni radu i ovaj namaz je nešto bez čega nije bio ni jedan šerijet koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Znači, ni jedan poslanik od Allahovih poslanika koje, koje je Allah stvarno tada poslao ljudima, nije došao bez namaza. Znači, svima je bio propisan namaz. Što u svakom slučaju znači upućuje na važnost ovog namaza. Allah stvarno tada je propisao i u obavezu stavio pet dnevnih namaza Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao posljednjem vjerovjesniku u noći miraga. Znači, kada je Rasul sallallahu alaihi wa sallam uzdignut na nebesa i tamo, znači visoko ispod Arša, Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam stavio obavezu te dnevnih namaza. I vi znate poznate hadith Mi'rađa, gdje Rasul sallallahu alaihi sallam opisuje šta se sve desilo na Mi'rađu, između ostalog i spomenje Rasul sallallahu alaihi sallam da bi Allah subhanahu ta'ala u obrazu stavio sve dnevni namaza, prvo 50, pa mu je Musa alaihi sallam savjetovao da se vrati, jel tako? Pa se vratio, pa je umanjivao Allah subhanahu wa ta'ala sve dok nije ostalo 5, kada je Allah subhanahu wa ta'ala rekao 5, da se izvrši, a nagrada za 50. Jer je šta? Vala hasanatu men 10 al hasanatu felahu ašru saliha Ko dođe sa dobrim djelom, imat će desetostruku nagradu. Znači deset puta koliko će biti nagrada. Znači nije ostali nije kao ostali propis koji je Allah stano i nije kao ostali vađevi koji je Allah stano tela propisao ljudima. Namaz je znači izuzet i uh, time što nije propisan na zemlji nije Jibril a.s. došao s objevom Rasulu sallallahu a.s. da će bio na zemlji, nego je čas i potom je posljedan da ga je Allah s.a.v. stavio u obavezu na nebesu da je uzdigao Rasula sallallahu alaihi wa sallam na nebesa ispod samog arša da bi mu stavio u obavezu i da bi mu naredio petdnevni namaz. I to je svaka činjenica koja je upućena na namaza i upućuje na posebnost namaza i na potvrđenost njegovog vađiva i na mjesto namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U prvo vrijeme Islama, je tako u vrijeme Ashaba, Ridvanullahi Alim i U uglavnom predaje o namazu i hadise o namazu su prenošeni. Međutim, već e, iza tabi'ina i Tabi tabi'ina pojavljuje se potreba, jel tako, i pojavljuju se učenjaci koji posebno pisu knjige na temu namaza. sam sram. I na temu namaza kako vrijeme odlike sve se više pisalo i sve se više o njemu govorilo. Zašto? Zato što se sve više namaz zapostavljao i njegova forma se sve više i kad je izvršavan njegova forma se sve više zapostavljala jel tako i sve više mijenjala i znači snaga tog namaza i snaga tog zadaća je sve više blijekom o vrijednosti namaza znači i o vađivu obavljanja namaza za svakog pojedinca postoje brojne hadise i to je obaveza koja je poznata u islamu sama poseb. Kad se kaže sama posljed znači opće poznata stvar od islama. Šta znači to? Da nitko nije opravdan neznanjem po tom pitanju. Kad kažem da je namaz od, od opšte poznata stvar od stvari vjere, znači niko nije opravdan neznanjem po pitanju namaza neznanje, da ne zna da je važi klanjati pet dnevni namaz. Ja mislim da nema danas ni, ni budiste, ni, ni tamo oni, kako se zove, oni, Hari Krishne, nikog nema, ni jedne sorte na Dunjalu Dunjaluku, ni Mirleta, a da ne zna da mu se muslimani klanjaju pet dnevni namaz. A, šta vi mislite? Možda ne zna neko što je sumnje. Sumnjam da iko ima na svijetu da ne zna da muslimani sanjaju te dnevni namaz. Allah najbolje. Prema tome to je opšte poznata stvar i zbog toga niko nije opravdan znanje o tome. Kaže im dano u Mugniju kako da bude opravdan. A svaki dan se poziva na namaz. Tako? Pet puta u sve dan, znači čuju se dan, svaki dan. Kako da neko bude opravan I kad bi izostavio namaz i rekao ja nisam znao da će vladi, da li bi mu ikad to bilo prihvaćeno? Nikad se ne bi moglo povjerovati da on to nije znao. Kogod zanegira obaveznost namaza, naravno, odpadnih je od islama. Kogod zanegira obavezno slava. A vidjet ćemo poslije, spomenut ćemo i pitanje i ko ostavi namaz bez negiranja, Također morate bi ostati. Ali onaj ko zanegira, a obavlja ga, isto tako pozvaće se sada učini sa ugupe i pokajanja, ako ne učini, ubija se kao morte. Izvršava se nad njim se kazna ridet i otpati što se tiče namaza, mi kažemo namaz, ja nisam siguran čija ova riječ, turska, perzijska, ha? perzijska, znači, ali u suštini arabska riječ je fara, li tako, fara. Fara u arabskom jeziku znači dua, znači dova. Znači potpuno isto znači nima. Fara ili dua, dova. To se onaj, vidi u kuranskom ajetu Allah ta'ala u suri Taube kaže za one koji se onaj, pokaju, kaže vasalli alejhim. Vasalli alejhim ovdje u ovom ajetu nije klanjaj njima. Klanjaj njima znači da bi klanjaj im dženazu. Klanjaj na njima. Jel tako? Nije. Ovdje je salli alejhim uputi za njih do dobu. Uputi za njih dobu. Znači pa je u ovom kuranskom ajetu Vosalli alejhim znači dovi za njih. nam a, riječ u značenju dovi. U šerijatu šta je šara? Šta je u šerijatu? Ovo u arapskom jeziku. Šta je u šerijatu? U šerijatu su ovako. Pa kažu. su posebni e, poseban ibadet, odnosno posebne riječi i radnje, posebne riječi i radnje, koje počinju sa tekvirom, a završavaju se sa selamom. To su posebne riječi i radnje koje počinju sa tekvirom i završavaju se sa selamom. I to je definicija namaza. Zašto je ova definicija potrebna? da se napravi razlika između nekih drugih ibadeta koji su također ibadeti, a nisu namaz. Kao na primjer, kao na primjer e, sežda, ili sežda zahvali, šukra. Zahvala Allah. Kad učiš Kur'an i dođeš do ajeta sežde, učiniš se, je tako? u nekim predajama se spominje na početku tekvira, ali nema poslije sežde, nema tekvira i nema selama, je tako? Pa potom izlazi iz okvira definicije namaza. Pa kad kažemo nije dozvoljeno obavljati namaz bez zavdeska, dobro, ali je dozvoljeno ako slušaš ajete, neko uči za zavdeska i onda učini seždu, da li ovdje kada učini seždu bez zavdeska? gdje se zato što ne ulazi u definiciju namaza? Zbog čega ne završava se sa selam, tako? Isto desiti se neka iznenadna e, blagoda, je tako? I ti nisi pod abdestom. Učiniš srdu zahvala Allah subhanahu wa učini se bez adresa, no, tako? Zato što ova srda, ona je samo srda. Znači nije aman. Ha? Pa, spominje se znači u nekim predajama tekvir na početku. Ja. Spominje se tekvir na početku. Dobro. Zove se tako sara, znači zašto se sara zove sara, zašto se to zove dovom? Zato što u sebi sadrži dove, razne dove, ali tako? I uglavnom e, čitavo vrijeme da se čovjek u obavlja no tako namaz, čisto vrijeme praktično ne odvaja se od nekog vida dovi. Ili Allaha subhanahu ta'ala hvali dovom, ili traži od Allaha subhanahu ta'ala dovom i tako dalje. Zato se zove Esfara. Dov. Propisane, znači, rekli smo u noći rađa, a što je bilo prije hijre pet dnevnih namaza u njihova vremena. Pet dnevnih namaza u njihova vremena. Propisano je u noćnim rađa prijezično. Kaže uzvišeni inno sarade kanet ala mu'minine mnom kuta. Namaz je mu'minima propisan u određeno vrijeme. Znači propisan je u određeno vrijeme. To vrijeme je objasnio Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisma za svaki namaz i to će biti posebno pitanje inša Allah kad vrijeme kojeg namaza. Isto tako vama umiru illa li abudullaha muhlesina lahu dine hunafa nije propisano ništa osim da robuju Allah subhanahu wa ta'ala iskreno mu ispovjedajući vjeru voju klimu sara i da obavljaju sara wa aqimu salate obavljajte namaz na brojnim mjestima u Kur'anu. Kul li ibadija alladina amanu yuqimu sara reci mojim robovima koji vjeruju da obavljaju nama. Kao kad smo sačili s onima koji ne vjeruju, oni ne obavljaju nama. Kao tako. Kul li ibadija alladina amanu reci mojim robovima koji vjeruju. Pa je ovo sredina vjernika, pa subhanallah, hina tum sunove, hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون i ovdje se spominje pet dnevnih vremena. Uzvišen je Allah kad ostanu i omrknu, odnosno kad omrknu i ostanu. I njemu je zahvala na nebesme i na zemlji, najveće i u podne. Pa je ovo pet dnevni namaz, ali tako? na večer i u podne. Kad nastupi namasko vrijeme, vađiv je svakom pojedincu. Svakom pojedincu, bez izuzetka. Svakom muslimanu je vađiv sa obavinama. Dakle, Izuzetka je samo šta? Žena u hajdu i Svi ostali normalni normalni muslimani moraju obaviti namaz. Niko nije izuzet. Svi ostali normalni muslimani moraju u to vrijeme kad nastupi vrijeme vađi i je sklanjaju. Osim žene u hajdu i nifar. Hm? Koliko ih danas ima, hajdu nifar. Muž, kako je namaz, kako je mogući, kako je namaz, recimo, ono da udu rada, kako je zove što ima? Sahib, razum. Sahib. Posebno se vidi. Znači, jes, ali mora klanjati. Mi Govorim o tome da mora obaviti namaz. E sad, kako će ko u to da ulazi, jel tako? Jer može biti, nije dozvoljeno namaz odgađati, jel tako? Ali može čovjek, jel tako, nekad da bude od, od putnika, od onih kojima je dozvoljeno da namaz spoje, jel tako, od putnika. Pa onda nastupno je podne namaza, ali on će klanjati podne u ikindijsko vrijeme. Jel tako, zato što je i tako dalje, ali govorimo generalno, znači kad nastupi namasko vrijeme, važi je svim muslimanima da da pristupe namazu. E sad imaju određene kategorije, jel tako, sahebi, ozor, bolesnici, ovi, oni, žena u istihadu, jel tako, kad ima krvarenje koje nije ni hajz, i tako dalje. Znači, imaju posebne propise za nje. Ali ostalo da klanje, da neće ostaviti namaz i da ga neće odgoditi iz njegovog vremena. Nikad se ne može odgoditi namaz, dnevni namaz, da se klanja u noćno vrijeme, niti noćni namaz, da se klanja u dnevno vrijeme. Nije u kakvu situaciju. Ni u kakvoj situaciji. Znači to ne dolazi obzir. Ali to je posebno pitanje šal. Pa kaže dalje <clears throat> e, šta se može desiti? Može se, desiti da čovjek zašti zaboravi ili padne u nesvijest. Šta će E on će klanjati kad dođe ter, ili se probudi ili se svijesti. A e sad on neće klanjati. Može proći namarsko vrijeme, tako? ali on je sa ovim opravdan, jer kaže Rasul sallallahu alaihi sallam men nama u salatin au nesijeha fel yusalliha iza zekeraha ko prespava namaz ili ga zaboravi neka se klanja kad se sjeti rečeno je kad se sjeti znači što hoće da se kaže i onaj kad se probu probudi a onaj ko izgubi svijet, kako on za njega kažemo izgubio i sahara kad dođe šef treba da raspita koliko je to trajalo i koliko ga namaza prošlo. Kao čovjek koji ide na neke teške operacije, tako. Pa pod dejstvom narkoze izgubi svijest, tako. Kad dođe šef, umjesto da pita šta, koliko ste me sašli, šta ste uradili, pita koji je datum, koliko je vremena prošlo i koliko sam namaza prošlo. Ja sam bio na operaciji, to je znači da vodi računa o namazu. Tako? Putnik kad kreće na put, o čemu treba da se brine? O namazu. Gdje će i kako obaviti namaz. Je tako? A onda hoće usput imati sada jede i da pije. Od toga. tako? Znači, To je ovaj salat koji je Allah subhanahu ta'ala obavezao, kojim je Allah subhanahu ta'ala obavezao svakog čovjeka. Sljedeće pitanje. Obaveza je staratelja svakog maloljetnog djeteta da mu naređuje namaz. Kad dostigne sedam godina. Iako to djetetu nije vađib, iako to djete to nije važno. Ali on će ga znači, on će mu naređivati djetetu da bi se na taj namaz naviklo djete i da bi, ga nau, da bi djete naučilo namaz, tako, a imat će nagradu, bit će upisana nagrada i djetetu i onome komu taj namaz naređi. Komu taj namaz naređuje. Šta je dokaz da će imati nagradu i djece i onaj ko, kom namaz naređuje? Učeniti dokaz za tako van džajdu lahasene si falahu ašra amtarha. Ko uradi neko dobro djelo imati desetostku nagradu. Kada je jedna od žena krenula na hađ, podigla je svoje malodobno djete i rekla Rasul sallallahu alaihi sallam šta? Ima li za ovoga hađa? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam ima a ti ćeš imati isto tako za, za njega nagradu. Što je opet dokaz, može se analogiju, upotrijebiti analogiju na osnovu ovoga šta, da i za namaz koji se naredi djecu, pa djete obavi namaz, ima nagradu onaj koji je taj namaz naredi. Dobro. Što se tiče djeteta koji dostigne 10 godina, onda je staratelj dužan da to djete, znači strožije sad vodi računa o njegovom namazu i ukoliko se osjeti za postavljanje namaza od strane svog djeteta koje je dostiglo 10 godina, šta da ga edebuje motko, štapom. I nije poznat neki drugi vađib gdje je Resul je je naredio naredio starateljima da motkom edebuju onoga ko zapostavi taj vadi. I ovdje je naređeno da ga edebuje motkom, a on je dostigao 10 godina, iako još nije puno puno Šta je ovo sve, zašto ovo sve upući? Još nije dijete ni punoljetno, znači još mu nije vađit, je tako? A se je naređeno da ga ukoliko zapostavlja namaz, sa je mozgom. Šta sad to gleda? Znači? znači, to je tako očista stvar koja upućuje na što? Na obavezu namaza i na mjesto namaza u šarijaki kod Allaha subhanahu ta'ala. Kod Allaha subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala naredio djece od 10 godina nije još punoljetno mozga ako zapostavlja, su primjeti zapostavljanje namaza Muru avladakom, muru abna'akom bis salati, wa hum abna'u sebe'i sinin. Naređujte svoje djeci namaz kad imaju 7 godina, wadribuhum alaiha li ašr a izbičujte ih za namaz od deset godina. وَفَرِّكُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَبَادِيَ i rastavite ih u posteljama. Bilježi ga ima Mahmed Ebu Dawud, Tirmizi i Osta. možda se boja, jer to laži i za mušku djecu između ili samo za mušku djecu. Mušku ženu. I razvojite ih u posteljama, znači da svako ima svoju posebnu onaj mjesto za spavanje. Allah najbolje zna, znači ovdje da se razvoju posteljama ja sam uvijek doživljavao da, da se odnosi na razvajanje muške i ženske riječi, ali onaj izrazio je općenit, pa ne pusti da se malo raspitam po knjigama u komentarima, znači imam nešto još posebno za ja od deset godina. A sad pusti me još da malo ja vidim, imam nešto posebno sebi za muško djecu između. Iako je da ne bude na istom, pod istim pokrivačem, na istom. Vidit ćemo, znači, šta u komentarima, šal. Ima li ko suho? Suh, suh. Dobro. Allah, neće zaboraviti. Dobro. Pravo <clears throat> da kažem, nikad mi to, uvijek sam to tako, nikad mi ne nam padalo da bi moglo onaj to se tako pitanje. Dobro. Rekli smo da nije dozvoljeno odgađati namaz iz njegovog vremena. Dokaz inna sarate kjana kjana mu'minina kitabama u puta. Namaz i ga propisan u određeno vrijeme. Ako je propisan u određeno vrijeme, a ti ga možeš klanjati kad dođeš, šta znači onda ovaj aj? Jel tako? Da se onda odnosi ovaj aj? Jel tako? Ako ga možeš ostaviti radi pijace, radi posla, radi ovoga, radi onoga i svaki dan naklanjavati za jacije. Šta znači da ovaj aj propisan je njegovo vrijeme? Šta bi onda to znači? Jel tako? Znači ovo je očita I ovo je određeno u određeno, tačno, precizno određeno vrijeme. I nije dozvoljeno odgađati nama da izađe iz njegovog vremena. Osim onoga ko želi da spoji nama da svoji namaz od musafira, jel tako, pa može odgoditi podne do ikindijskog vremena, a akšan do jasijskog vremena. Znači to je jedino. I nije dozvoljeno ni u kakvom stanju, ni u kakvoj drugoj situaciji odgoditi ove namaze za neko drugo vrijeme. Znači ni sebebom džunopluka, ni sebebom nekog nezaseta kojeg ne možeš da otkloniti, ni bilo kojim drugim sebebom. Šta znači to? Ne može, ne smije se odgoditi namaz iz njegovog vremena zbog džunupluka. Šta to znači? Može te jemo bi klanja. Ne može ne smiješ odgoditi namaz da iziđe iz njegovog vremena zbog neđaseta. Šta znači to? Znači sad ti je prljava. o kako? Nečista. Ne možeš je promijeniti ni oprati. Nemaš Nikad se situacije da to uradiš, tako? Klanja ćeš u nečistom odje, odijelu. Nema čistog mjesta. Klanja ćeš u nečistom mjestu. A tako? Mnogi ljudi, mnogi ljudi ovdje prave a, greške koje da Allah sačuva iz neznanja i pograširanosti djela ode u bolnicu, izvrši se operacija, on je možda u nekom stalnom krvarenju, postoperacijno stanje, ne može onaj uzeti abdest, eh, ne može uzeti ni peljevom, nema nikoga da, da mu je tu priruči, da mu isto oko tih stvari pomogne, ne može se okrenuti prema kibli i šta on kaže? Ostavi namaz. Ostavi namaz. A, i ostavi namaz. A možda mu je taj namaz u tom trenutku preći od čitavog njegovog života do sve Nije možda nek sigurno. Jer je sad najbliži sa kaburu i smrti. I taj namaz sad, tako kad je nosi i kad je možda nije pokriven avret, možda nisad, to tako, taj namaz tu, sad! mu je preći od svih namaza prije. Zez. Taj namaz sad mu je preći od svih namaza koji je klanio prije. Jer ako nikad prije nije klanio, a sad se sjeti i klanja i umre poslije tog namaza, alhamdulillah. Al tako? A ako je čitav život klanjao, a sad prestane klanjati i umre, tako? Pitanje je kako da Allah sačuva. Zato je ovo, znači, pitanje važno da se najvičnija stvar ova o kojoj mi sad govorimo. To su vam te stotine hiljada ljudi oko vas koji nikad za to nisu čuli znaju. Znači, važno da se to o tome govori i stalo, da se ljudi na to potjećaju, pogotovo ljudi koji su, jel tako, u poznijim godinama i ljudi koji su bolesti kao i poznate bolesti imaju i tako. Stalno su na nekim operacijama, ljekarima i tako dalje, da se njima to stavi na znanje, Ali tako? Obavi se namaz tako kako je prema ajetu šta na nasfatatom, bojite se Allaha koliko možete. A, se Allaha koliko možete. U ovoj djeci, braćo, njih mami ovo lijepo vrijeme napolje, a vi njima organizujte kaj lud. Jer ovako kad i der, mogu slomiti vrat i otkazati će im odmah i ruke i noge, jer se nepotrebno. A, overe, slomit ćeš vrat. Organizujte <laughs> kaj ludu. A, Pogotovo onaj bude se djeca rano na saba, znači i ti znaš po sebi da od sabaha do je teško moraš izdržati. Tako. Pogotovo ako stalno pedraš na polju, na vjetru, tako. Znači, vod računa o odmoru djeca. Vod računa o odmoru djeca. Allah pomoć. Da. Ko ostavi namaz iz ljenosti i nemara, bez da negira obavezno, šta je sa njim? Nevjernik je po ispravnom mišljenju. Nevjernik je po ispravnom mišljenju. I na to upućuje brojni hadis. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, بين الرجل وبين الكفر عليكم السلام والشرك ترك الصلاة između čovjeka i kufra i širka je ostavljanje namaza. Između čovjeka i kufra i širka je ostavljanje namaza. I vi ste slušali brojna predavanja između ostalog naj odlučujući dokaz svemu tome je ono što bilježi da je praktično izma ashaba i nije prenešena ni jedna druga predaja koja je oprećna toj da ashabi nisu smatrali ništa ostavljanje bilo koje drugog djela kufrom osim namaza. Šta znači to? Da je njihov izma da je ostavljanje čega? Namaza kufrom. Tako da razilaženje koje je došlo poslije ashaba nema praktično nikakve težine. Nema nikakve težine. Zašto? Zato što je to razilaženje nakon izma, izma muslimana. Bez obzira čije to mišljenje. Jer je mišljenja sigurno vrednije i preče od mišljenja tih imama koji su došli posljednji. Samo Samo zastavi o dokaz izma tako? Dobro. I nećemo ostaviti plaho ovoga puta. Ali to je spomenuta ovdje tačka, pa da je spomenu. Kaže ovdje, Šeji Šal znam, kaže, treba sramotiti onoga ko ostavi na nas. I brukati ga i njegovu stvar, da tako, obznaniti i ne trebamo namaz, ne trebamo selam nazivati. Niti mu se na poziv odazivati. Treba ga ignorisati i ostaviti. Sve dok ne postavi namaz. To je za vatak kad bi bio taj koji je Ali kad ima u svakoj mali po jednog da klanja, šta će on On znači sve ostale mora tako da ignoriše teško. Nego treba prema svakome da se postavi kako, kako je njegov iskustvo prema njemu. Onoga koga je pozivao na namaz pa neće da se odazove, da ga ignoriše. Ja tako? I tako da Onoga koga nije nikad upozoravao, da sa njim stupi u kontakt. Tako? Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ali ovo ljudi govore znači za neke situacije koje su znači nisu kao naše situacije u našim mahalama i našim građanima. Pa tako. I ovo ostavljanje namaza koje je rašireno kod nas nije tako rašireno na drugim mjestima. I mnogi ljudi ne mogu da dokući uopšte. Ne mogu da shvate. I čak kad ti pokušavaš da predoči situaciju dok je mjere to ide ostavljanje namaza ovdje kod nas, ne mogu to da pojme. Tako? Ne mogu da prihvate da je to tako stanje. Sve dok im ne kaže šta da hoža stanuje pored džamije, tako, u džamijskom dvorištu, a naredi se sa džematom da klanja dva namaza, tri namaza. A šta radi ona dva? Kako podva? tak'o, na godišnjem voda oko džamije. Džamija zatvorena, nam ti se znam, klanja. Tako? A ima pamet niz profitera, kaže, uzme godišnje i onda na godišnje kaže, ko će vam sad držati hudbe? Ja sam sad na godišnje. Pa ne znam ljudi, ono, ne znam. Sad mora se nekog naći da vam drži hudbe, ja. I šta što ćete mu platiti? Pa mora vam platiti. Pa koliko ćete mu platiti? Pa ne znam. Dobro kaže, onda ćete ne sad platiti, ja se držati hudbe. Neću ne godinu. Da li <laughs> su cifre? Sad su cifre. E to je svija. To je. A. To je. A ja ne znam jeste vi čuli za te stvari. Znači, to su situacije, to je naša atmosfera. I ovdje kaže onaj da, da po osnovi ostavljanja namaza znači po tom pitanju smatra da, da je većina ljudi kod nas ne klanja i tako dalje, da je to pogrešno i da je to put havari, da je takve priče se čuju okolo, ja znam. Međutim, vi znate, vrać da je kakva su stanja u našim mahala. I to da ima neko da klanja pet dnevnih namaza, da se zato ga zna u pet okolnih stela da on klanja. Jel tako je mi? Znači kad ima neki insan tamo negdje da klanja pet dnevni namaza, toga znaju u pet okolnih stela da on klanja pet dnevni namaza. Jel tako je mi? Znači, <laughs> ali to nećemo sad govoriti, ali govorim o Znači, samo to pitanje. To kad neko počne klanjati, negdje neki, u nekoj familiji, to zna pet okolnih mahala, da i taj počeo da klanja. Razumite? Šta vam to govori? A znamo za stanja mnogi da ne klanjaju nikao osim kad dođu u džami. A to što nas obslužili znači da mi ljude na pamet šta? Obslužujemo da oni ne klanjaju jer moraju biti da klanjaju kod kuće. Tako. Ali znamo mi to, je naša rodina, To, je narod iz kojeg smo mi ponekad znamo stanje, I znamo naprotiv da takvih slučajeva nema. I ako ima opet se znanje. tako? Zna se možda da neki konja iz vinata neće radi hođe i radi hođarenja neće u džanju. Ali, da uglavnom svjedoče njihovi sinovi Jel tako, svjedoče njihova djeca da takvi ne klanjaju osim kad uđu u džavu. Zna se to. Tako, od džume do džume. Bajra muslimana. Bajra muslimana, a? Da Allah kaže. Mnogi ljudi to ne mogu da dokuće. I ovo je stanje koje se ne prelazi se preko toga. A, I ljudima se smatra da su opravdani i da su ovo i da su ono i da ne znaju. Allahu ostavljaju. Pa govorimo o tome, znači govorimo o tome čak i kad bi rekao i uzeli mišljenja imama, ali tako, kad su oni rekli stavlja namaza i tako dalje, taj ostavljaš namaza, taj ostavljaš namaza, o kojem su oni raspravljali u svoje vrijeme. Nije ostavljaš namaza u naše vrijeme. I ti su odlično, znači, to tako. Danas mi kad kažemo da ne klanja, da je ostavio namaz, znači da nema veze sa islamom. Danas, znači, napiši jednako, nema nikakve veze sa ovim islamom. Jel tako? Ako ne obavlja namaz. To je stane tako. Razumijete? A učenjaci kad su nekad raspravljali o stavljaču namaza, to nije značilo ko kad mi danas kažemo da neka tako? To je značilo da je čovjek bio na tevhidu, jel tako, bio mu vehid, klonuo se i čuvao se širka, jel tako, i šta još? Davu zeka, posti Ramazan, obavljao bio muslima, ali već se ostavio na vas ženosti i nemara. Ha? Pa šta je sad sa E to je bilo pitanje prije. Danas mi kad kažemo ostavlja namaz, jer je neklanja, to znači uglavnom šta? Da nema on nikakve veze sa islamom. Da Allah sačuva. Allah vas Dobro. Koliko imamo da Ha? Deset Dobro. Poglavlje o Ezanu i Kametu. Možemo isto inšala da za šest minuta. Dobro, ovo pitanje znači nije ništa posebno znači onaj složeno osim što propisanost Ezana i Kameta upućuje na što da je to i bade šta još upućuje na to da se ljudi u osnovi po svojoj fitri a, zaboravni, nevarni da je stalno treba napominjati i obzirom da ljudi bilo bi im teško da šave uvijek prati i određuju namasko vrijeme, propisano je da se poznati to namasko vrijeme. E, kad je poslije hijdre, znači, kad su vidjeli znači taj problem određenja namaskog vremena, Rasul sallallahu alaihi sallam sa ashabima je imao šuru, jel tako dogovor, kako ćemo sad znači početak tog namaza, pa su neki predlagali šta? Zvono, neki su predlagali a, rog, trubu i tako dalje, sve to otpalo zbog čega, zato što ovi židovi pušu u trubu, a prstani zveće zvonom, pa je usnio Abdullah ibn Zeyd radi Allah an, usnio ezan. I došao je Rasulullah sallallahu alaihi sallam i ispričao, pa je ovaj ezan potvrđen objavom, li tako? I ostao je propisan ezan. Ostao je propisan taj ezan. Pa se spomni, znači, ovaj poziv. Poziv je poziv glasno Tako poziv na namaz, ja je na amenu i da nudi od istarati nije umel džumati. O vjernici, kad budete pozvani na namaz u danu džume, jel tako? I isto tako, i da nadejtom je rasparati duha huzuva, a kad vi pozivate na namaz, oni to uzmu za šalu, za sprdnju, tako, ismijavanje. Nevjernici. Znači, i ezane i kane su propisane na određenim riječima i određene, određenim rečenicama i na određen način. Je li tako? <clears throat> Pa je ezan propisan, znači, da se uči četiri tekvira na početku, je li tako? Poslije ta četiri tekvira i to je veličanje Allaha subhanahu ta'ala. Ezan je šta? od zikra, tespija, veličanja i najuzvišeniji riječi tevhida, jel tako? Poslije se tekvira šta svjedočim? La ilaha illallah. Pa opet svjedočim šta? Anna Muhammadan Rasulullah. Pa onda dođite na namaz, dođite na ovom domu, ovaj ibadet, pa dođite na spas, na spas, jer kroz u tom ibadetu je spas na dunjalku i na hiretu. Pa opet se sviri i velikanje Allah subhanahu wa ta'ala i na kraju se završava sa riječima tevhida la ilaha illa Allah koje su teže od nebesa i zemlje i graditelja na njima osim Allaha subhanahu wa ta'ala mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i naravno velika je mudrost u tome što je ezan propisan baš na ovaj na ovaj način i ovim rečenicama i ovim riječima jer tekvir na početku, znači upozoravanje na Allahu subhanahu ta'ala veličinu na samom početku, treba da pobudi pažnju na ono što slijedi poslije toga, jel tako? Pa odmah iza toga, a, radi Ono što je temelj ovog dina. Pa onda poziv na ono što čemu se inače poziva i isticanje toga da je to spas, pa ako se ti opet ne odazoveš, opet je Allahu akbar Allah. Allah je opet najveći. ja potrebe ni za tobom, ni za svojom dovom, ni za svoj namaz, je tako? Ja, htio sam nešto pitati, recimo, ako čovjek klanja sam u svojoj kući i ne ima muslimana oko sebe, da li on mu je radio kakvi put proučiti Ako je sam, nije mu važno proučiti nego mu je na fila para o seja, tako. faca. Do seha. Dobro. Ali, a, svakako je za jedan džemat muslimana učenje žana šta fard kifaje. Šta to znači? Ako neko prouči, ostala je obaveza, spala je obaveza šta osta, sa osta. Međutim, ako jedna je uravijeza i kamer, šta? to biva sebevo da se protiv njih povede džihad. Šta znači? Ostavili su najočitiji e, znak islama. Tako. Najočitiji propis islama su ostavili. A jedna zajednica kad ostavi jedan vađib, organizovano i skupno, šta? Ospada od islama kao zajednica. I to će se dihati protiv njih. Doćemo. Dobro. Znači, ako preskućimo, onda je. Dobro. Rekli smo da je fard kifaja, međutim ako zajednica ostavi fard i jedan od vaciba, šta? džihad se vodi protiv njih. Džihad se vodi protiv njih. I kamet je propisan znači kao jedan s tim što se i kamet uči znači ne kao jedan. Jedan se uči pravi se stanka poslije svake rečenice. opak A i kamet se može učiti, se znači e, kako mi to rekli Uzastopno, uzastopno, je tako? Zato što je to poziv onima koji se već okupili. okupili. A jedan je poziv ocu odsutnim. Zato je propisan. Pa tako? U današnje vrijeme je sve izgubilo svoje smisao i karakter. Pa ti ako nisi u i kad završi jedan, a nemoj nisi u žami, gotovo. Jer čim se završi jedan, hođa već na Gotovo za kasnije. I tako on priča neki dan jedan čovjek kaže, vidio sam, bio sam na stanici, kaže, i hođa pusti jedan prouči i ha, prouči, a hođa na vrata i ode, kaže. ja kažem, ja vama predlažem da vi nađete sebi jednog bodu koji će biti svima. E, kaže, to je dobro. Ne kaže ovim svojima, kaže, da nađete jednog bodu koji će biti svima. A ste dosta je Dosta je vrijeme. Dobro. I, e, i kanat je, znači, drugačiji od ezana, dva su tekvira, ostale rečenice po jednom i dodaje se kad kam iz šara, poslije haja ala salah. Tako. A može biti i kao ezan. Može biti i kao ezan, samo da se doda kad pamet je šara. Oba dvije predaje se ispravne, tako? E, od sunneta je da se ponavlja za mujezinom sve što kaže osim, je tako, haja ala sara i haja ala al falah da kaže šta? La havla ora kuvata illa billah, illa ali, ila ali. Dobro. Od sunneta je isto tako da mujezin kad uči jezan na haja ala sara okrene se na desnu, a haja ala salah falah na lijevu stranu. Od sunneta je da se na sabahu doda rečenica es salatu hajru minan neum, i onaj ko ponada za mjezinu ponovit će za njim esaratu hajru minenna. Ja. Da. Ja. Ja to i ja. <clears throat> Dobro. Ja, e, dobro. Ja. Dobro, neko ko shvati to da je to eto, radi ibadeta i sunneta pa se okrene da mu Allah povećane zato što je nastoji da, se ne zaboravi dozvoljeno prije vremena ezana koji dobri prije zore. Jel tako? A taj ezan prije zore, to je ezan za buđenje, jel tako? Ezan za buđenje. Ha? On se uči u vrijeme džume namaza, jel tako? Nije prije vremena. Uči se prije podne džumanski ezan, ali se ne uči prije vrijeme na džume namaza vrijeme džume namaza je od duha, je li tako, pa nadalje. E, to nije znači ezan za nama. Je ezan za nama. Jes. Jes, dobro. O, e, ova ezan prije zore znači isto bez, bez onaj ezan za, za zoru i za namaz u njemu je esaratu hajru minenna. Dobro. Isto znači ezan. Dobro. E, rekli smo da ponavlja za mjezinu, šta je na kraju doba poslije zana? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته To je dova koja je spomnio sunnetu i znači ono što je posebno važno ovdje za nas jeste da je obavezno svakoga ko čuje zna da ostavi sve poslove da se okrene prema prema mesi, prema namazu. Ne mora prema da može i ukući otići da se pripremi za namaz. Tako. Ali uglavnom, da istog trenutka ostavi sve poslove, da se okrene ka pripremama za namaz prema mesi. Tu ponekad onaj kod nas ne funkcioniše ili zbog razruđenosti ovog sela pa se zanesio ili neka zbog apeta i nema molim Allah ono čara da popravi naše stanje da a su je prilike to detaljnije još u Ezanu i Kametu smo nekad prije pričali to ima tamo snimljeno Tamo je zapravo spoznat da je nekako Yes. kako misliš da se lično šakra, kako šakra? Ako ostavi učenje dana. Ako učenje, nisu mm. učenje dana, nego su ostavili je unutra, unutra. Znači, onaj obavezno svojstvo je znala, da bude, ne znam, e, kako se zove, javni pozi, tako dalje. To je od pitanja, znači pitanje pod kojim se uslovima smije boraviti u nevjedećim zemljama. <clears throat> Jedan od uslova da ispoljavaš svoj vin. Ispoljavanje vina je svakako da javno ispoljavaš sve obrede, znači i vadete i šta još da javno ispoljavaš na vjerstvu u njihovu vjerstvu. To je dvije Tako da bi ovdje rekli znači da na neki način ne imaju uslova boravka jer ne, ne oglašavaju. Ali nemaju to ne, ne smiju oglasiti na osim u nekim mesidima, ali tako. I još jedna šina, onaj, znači, sad, vjerojatno nije bitna ta jačina, jer ja znam, gore iz mog sela prije se čuo, ne znam, a sad ne daju puno smeta, onaj što manje, da su nešto izraziti, možda, kilometra, neće se dalje. To nije uslov. Nije uslov da, da bude i glasno je ono, ja, bez učnika, ako se uči, uči sve, da. Ja koliko je mu jezim glasan, već dosta nek se čuje. Uglavnom, ovo pitanje, znači, moglo bi se reći šta da ne, nemaju onaj situaciju da, da mogu ispoljavati svoj din. Javno. Isto to što kaže, širačka država ne smije na primjer javno mora u svoj Et bien sûr, si la personne